dengan susu ya ya blur blur lagi. Iya, sarinya campur sari, ya elek elek ya aku tuh lagu. Campur sari. Oh, bos sari kerengin ngono. Ya siki rujak rujakan ya, tapi lombok larang Bapak masih kepedesan ya, wis. Ini coba jangan ya. Rujak ikil enake dicampur kabeh carita mahil aku iki koyok wong tempel aku ngono jane tuku wong sembarangan kemajo tak critani para pendengar mati heran nek pinggir ngerti seling yo maca koran maca kula niki wong suke tapi suke utang aku tenang sujak ekil nyekil lewat dun aku ganteng wong sayangi tak tau aduh aku mau kira sipil koin remaja nek dicidahi jare wong-wong persipil koplo kekel jaran aku tuku cuma itu oleh pacar kae kenal jodoh tamu aku mesen timbang turu sore-sore remaja awe-awe Tapakani hatiku yo cek jeneng Tak pikir cinta Tak tak tak dikongkon nyorong montor Pikir kamu aku nesu tak campur Mikir bojo rapi ayu marai penyakit biyen pacaran jeing aku asal e Hong Kong romanto bareng tapi tata asli ne areng gembung rapi ayu tapi aku kok bare uang romanto bareng tapi elek nek bengi turune ngantuk

Samira oh, Samira lunga nang anjuk didol murah Samira ngantuk Samira nonton wayang rong dino gak Le Samira ilang jare tot manja kencang samira awake dia aku kuwi samira di dalam tata awake kaya lek-lek-lek-lek samira dikendhak pati samira gelem kepu samira saiki awake guru aku wingi ketemu tata samira saiki dhewe bandar jatuh gak karo-karoan. Hmm, iki kok ya apa iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok karo. Paling dirasani. Dirasani. Ya apa? Ya iku lho kartolo saiki bakul rujak kekil, Tak bakulit bos iki. BOS. Bekas orang sending. ya, biasa ngitung nyanyi. Nah, tapi sing penting sing penting lah karen ya. Aku yo nyanyi, yo bose rujak kekil. Lek prek kikile yo nyanyi. Tapi iki soal tanggapan lur, tapi dulur tok iki. <laughs> Wis kanca sampean sing tak sangon sampean enggak usah. Ya. Yo sik rasane ati ngenes bagus. <laughs> Kalau koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. <laughs> Oh, wong pas kok iso ngersul, kan ono pas ngersul. iki calon golek pegawai aku sing rada ireng bles nyun monggo wong kanok lawange kok nuwun lah ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa lho sasapari to iya teka sini lah sini apa iki apa no Tirta Candoko e. Tirta Banyu Candoko Kodok Aku rasa boleh kodok Mulane ri awakmu kok kaya kintel. Tapi kenyataannya saya yo maju. Apa apa nyambut jos sembarang? Iya, kena setor ana mantuku dhewe. Sopo? Lah mantuku sing teko India rai kapur. Iku lho biyen rai kapur. Ya iya iku lho ngon-ngon ula kobra. Dadi aku setor kodok rono. Lah mantuku sing kari kaya rai gedhe iku. Lah iku anake jeneng ora gedhe. Kok mlara ora kapur wis ka ono kok ora kapur. Biyen iku mantuku iku. Oh biyen. Lah apa lah mola dhek mati terus nang Surabaya dodol martabak. Oh martabak. Iya. Wingi tetep rono jare. Lah kan konco dhewe rono sakit teko rek lho. Wong lek dikene putih-putih tok e gak kuning. Sampai limo. Dodol martabak bakine akeh. Apa ae? Ala, sak jempolan ngene dijembembeng ngene. kaki sak meja plok plok plok baca apa dijembembe <laughs> Ya dibuat kayak jolo nek gak elak ngono. Pusing oh, dikeplek-keplek nang keplek-keplek nang. Keplek-keplek ngono. Ha iki gak dijembembeng. <laughs> Gak iso mbok. Batinya lho. Gak tentu. Apa lek iki ndokate oleh nyolong, ini dadi jerangkong lho. Gak tentu ya bung batinya kok gak tentu. Ya nek ngira batinya kayak ndoke ndok puyu lho. ala tadine cili, cili, tapi ndoke 200 kan akeh. <laughs> Yo kan nomor tapan do puyu kok. Saiki ngene aku bangkrut lho. syukur. <laughs> Syukur. Lah kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil. Aku jange nang seni mana ya gak pantes lho. Gak usah wis arek-arek kaya ngono. <laughs> Wis ya. Wis ya ngene. Si arek-arek sing wis tuwa-tuwa ini ayo rada mundur lah. Iya. Kon saiki enak dadi rujak kikil bareng. Hah? Dadaru cek sikil bar. Kon kuping tas lebor. Kon nulis iki apa oh, rujak? Kekil, wis tak ngono rujak kekil. Kon sekolah tangga. <laughs> Ke sekolah biyen enggak tamat. K I K I L. Oh iya. Kekil. Oh. Apa? Ya rujak kekil. Iya bos tapi pakai hmm. story arah. Pegawai hmm. mana dari? Iya. Iki buka no Australia siji. No Timur Tengah luruh. Hmm. Iki wingi keplayu. Halo. Bu kono jari keger. <laughs> Keger, aku tulung nang kono. Tak nyambet kae kono nang konco dhewe nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik sisu wis celana kelambi katut. Gak wis bayan pira-pira gelem lho. Wol. Pokoke mangani sabono ngono wis. Mangan paku gelem. <laughs> Kon ku mangan-mangan paku ya apa? Ya mangan sak anune ri. Ya cawang sore bengi wis biasa wong. Awak bagian narik-narik mari. Narik apa? Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono ya. Oh, kok narik-narik, narik utang-utang ngono lho ya. Ya sing durung setor tariken. Oh. Iki akeh durung setor. Kok kon bayar pira? Hah? Kon bayar ya dina. Wis ngene, sak wulan tak kei pira? 30.000, terus uang makane dina sak juta. Waduh. Kon... uang <laughs> makan bayarane kok gede uang makane sih lah. Lah kok nek gelem lah podo gendenge iki. <laughs> Wis pokoke sing Bayaran gampang lah. Iya iya. Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono. Kikil sapi. Kebo kok kula kikil ya. Ya kikil sembarang kok. Iku sing api kikil bajul. Bajul, kikil bajul. Kikil bajul. Iya, masih atasnya digodhok. Seminggu ngono empuk ya. Kudu kikil bajul ngene. Mulang kikil bakron. <laughs> Aku Pak kon durung nyambut gaes ngono ngrusak. <laughs> Yo ana anu lho ana kejutane, kekel bajul. Yo katumun kekel bajul. Oh, anu kebo sapi. Bibimu yo. Kon ora ana ana bibi. Lah nyambut gawe kene pisan ngono lho. Sapi jenenge. Dijene. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku? Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? <laughs> Nek kon gak iso ngatur tak aturi ngono lho. Kon tak suruh nang tembok kon. <laughs> Lah kok dadi pegaweku oleh sarungan lho ya. Kale. Oleh sarungan tapi kudu rangkepan. Ya, wong wong nglayani wong tuku kok sarung. Karena nek rangkepan ya sarunge digolong munggah re. Wong golong. Kan karo watek kuwi apa? Ngapa iki? Ngapa iki getap aku iki lah. wis ngerti lek iki le wedhus iku nggo sing sela-selane kuku niku rijikono kadang enggak arek kak dirijiko langsung digodhok iku pahit hmm. <laughs> kuku ya lu tutup kuku lah ana sing kaya kopi kare Iku kuku lah, iku lah. Eh, kuku. Iya, jernih kuku lah, nasi kayak kopi. Ya. Oh iya, iko singa belak iko. <laughs> belak, Wis ngene, arek-arek gak minta percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya. Bumbune apa iki kekel iki? Ya bumbune ya banggle. Kok banggle? Aku gak ngurusi bumbu. Apa jare iki selamat ya ngajak terus kunadi ya ngajak. Lho ki diyen iki selamat gak sang ngajak. Iki lompo. Sing dhisik gak ngajak ya ngajak ket wingi iku. Mari tak jamone terus ngajak iki. Oh, ngajak karo ngono ta. Yo, yo Pakul rucek lori. Oh, berarti cabangmu ya. Ya cabang. Oh iya. Cabang lek sing gawe silat iku Oh, cabange lek gerak. Aku gregeten aku pamanku lho. Ambek sing wetu kueker. Iya lho. Tak kon mangan kekil wingi yo. Nduk kene tetak tawuran sambel teplok nora ini paman. Saiki sebat. Paman lu kaya wong males ngono lho. Mangane praupane paman lak <laughs> Lah ini dia. Siapa, Mang? Aku setor sekil. <laughs> Iki ono 6. Loh, sikile le jangkrik. Wah, <laughs> oh, lagi dikai apa sekil? <laughs> Iki sing digolekan tole iki sikile meja. Oh, sikile meja ta. Lah ono sikile walan gondene. Sikile wedhus, aja ngrasani marotuwa ta. Marotuwa ora akeh. an Pernah aku nyambut gaya sih bener, aku juga gak peduli paman, gak bener aku juga gak enak man Maksudnya aku yang nuturi kawan, kok bisa kau nuturi aku lah Gak pernah lah ngomong tanpa belarah kakar karuan Gak, apa ngomong ijen aja kah? Hah? Sampai buci sampean gak? iya opo maksud gak kerungu kabar ya berita kayak ngomong Iya sih tinggal puji nih Koran-koran ya Innalillahi wa innalillahi rajiun Gak apa, ini gurih? Hahaha <laughs> <laughs> apa? Dari ditinggal bojo ini kanjilnya. Iya. Lah ya bojone ditinggal, tapi kok engko bengi dibaleni ngono. Lho, kan mati dah. Yo, pesen. Iki kalau kali ini, nek duwe duit saya mohon gaya apa sih? Yo, tiket tiket kelan lagi. Tukok lo koran, wacan, buku lo berita pengumuman kak pirang pirang. Iya. kancil lucul. Dicari seorang pemuda yang tingginya lima puluh lima, Bisa manis. Awakmu yang manis. Wong aku golek, wong aku golek tinggi situ ekualan golek turu. Aku niki ana tinggi 55 meter. Oh, oh ya kuwi ta, dhuwure ta. Um, iya. Iya eh. ya. Safari yo kucul pisan. Tinggi ku dhuwur lah oh, tinggi. Dan mendapat eh, gaji sebulan 5 juta. Wah. Ya melah. Tak gaji 5 juta. Iya. Wong aku kok bos kok ditarik lu aku. Tapi pekerjaannya lebih enak. Oh ngono ta. Dan hanya memelihara seorang binatang. Hmm. ngeloni ngeloni pedet. Tolongi gonang menur periksa. <laughs> Oh, berita mau berita gosip iki, Pak. Ini oh, lho. Kok ora ono binatang. Lah wong rumah tangga terus geger ayo ngene, Akhirnya, nek jala terus mengel kok enggak. <laughs> Eh, sampean kok bojo sampean kok gaya gaya blas ya wis. Kok gak negeri sengit blas. Anggap galak tawa. <laughs> Galak. Galak tawa. Eh? Kok galak tawa? Oh, malu yo malu tamu. Pak Hajir kuliah jangan anggap galak tawa. <laughs> galak. Galak iku keren. Lha sing nanggap yo kandhanono. Nek omong sing gak kenal kandhanono. Hmm. Pun ngantos dalat tawa. Ngono lho. Bojo kula mawon. Yes, eh. Bojo pendek umur piro ya? Umure ya sakit. Tuwa iku ri. Wis dah, tuwa wis gagak-gagak kekek Gagak-gagak kuwi wis sampe sik tahe. Oh, durung anu, durung iso duwe anak. Eh? Durung duwe anak. Kuwi Ya punaan ya kayak ngene. Yo angel ro kira nek gak jendiano lha apa? Bolak-balik ya pamit nang tak nang wetu gongsik ta. Apa kan jana apa? Bisane duwe anak ya gawe kurungan sing gedhe. Terus kan gumpul bojomu ngono. Gua baru iso. Kan iki mamu, kan iki kan iki bolomu wis mati ngono. Siapa? sing kon ngono gak wonten. Nek <laughs> ngomong apa ya? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki. Iya, pegawe kan ora. Ono wong-wong ngono aku, perkara bebek lek kate gak tepat sampean ku tak wangi. Aku bisa ranjang. Oh, oh bisa ranjang? Iya. Walah, wong ngamben pering kok bisa ranjang. Ranjangnya lah tingkat lah. Jadi ku sih, jadi tidak lah. Iya. ambene kali turungono tangga aku oh iya oh iya tetangga iki iku dinggoni tekus iku tak ngono tekus pici lho ngelatuan mak aku ngomong mak lono kancane iki tradung Mamu lah tak? Lek wong di panennya wong wedok, iki akhirnya sing ini, gak karu-karuan. iya, kan ngomong belara. ngalane bojomu kene niku wah wis ngene man sampean golek oh, cara ya apa bebek iso manut bisa sampean iso dijamoni dijamoni yo dijamoni apa ni teko ngono wis ratu kok wong ora nang kelurah kelurah <laughs> wong kalau gagah-gagahe balas Hmm, bae menawa pernah iku turune ula ta ya apa? Ular ku. Lah ndelok lorek kaya ula sawo. Padahal aku beminggu ya pakai blonjo. Iya. Olseu. Apa olseu? Kami loro kan niku. Bahasa Mandarin niku. Apa olseu e karo? Amun. Ah, lah tak ono basa kene lho. Podho karuwe ngono kok iso. Olseu iku piro? 120. satu selawe ah makanya sing gelo sing gelo mau cokomit tak jero oh saya biro biro sih satu selawe ngawur tak kau nanggil ngomong sing rumahnya gak ngerti lho lah pak Wah, wow, wedo kan belanja nih ya, tapi nih hiburan itu kurang. Akhirnya yang ini ki. Iya, menemukan wong wedo kon lunggu, cah ingin hmm. remon lu ngarpe iku ku hiburan, mana lo? Tadi pun. Kau tambah hibur wong jompo nana wah. Oh lo, aku sih terang-terangan ya. katone dhewe iki mbok gak gelem nuturi bebekmu. Iya. Bebekmu iku masak kae tahan sini-sini. Wong wingi tak tuturi meneng aku gegen tak kaplok. Kaplok bebek. Oh, ngomong iku aku dhewe ya isin. Masa tamu lu ngomong. Ya Anu wadah lu ngantuk sakniki wadah lu mantun ningali sitron. Kok iku? Itu sitron. Itu sitron iku. Sitron. sinetron. Sinetron iku apa? Lho, sinetron iku lho. Masa honor. <laughs> Horor horor. Enggak ngomongin honor ngono. Kok iso horor oh, horor. Horor horor. Film <laughs> horor. Hiburan ku penting, Man. Ya nonton TV, ya golek hiburan olahraga, ngono lho. Saiki kan ngalaman ya kanca. Sampai bojomu kan ya apa? Gak ana he? ya? Hah? Bojomu. Bojomu kan gak celana ae. Lho sing gak ono perangsang iku aku ono nek aku. Gak ono bojoku. Oh, bojomu. Aku nek aku ono ae. Berarti bojomu iku gak ndelok ngene. Wong wis sak iya ngono ae. Ngene man, bojo puno golekno kala jengking. Apa kala jengking iku diuntal urip puno bojo pikirane tambahanmu mbek hmm. ngono golek kon kuwi lho wong iki umure 90 setiane setengah mati ngalor ngidul gandengan tangan lha apa sing wedok gak ketok mripate <laughs> dituntun oh. iki wong do umure oh. umure eh saiki yo aku ku kaya ono pandangan iya lho delok nang arep lho rada padha lho <laughs> skenario iya skenario. Cerita iki cerita lah. Cerita. Skenario kan iki lho, gak ono supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk bareng sing lanang. Oh, kesuwen nek urepno lak uwe. Iya. <laughs> ku ku awake oh pakune. <laughs> Wong pakune iki lho. Tapi kabeh ku teko wong lanang. Iya. Wong lanang gak tau jawab wedok. Wong lanang yo ngono. Wong wedok pendiam. Loh, cek. Ngomongi. Cek, tekan di Iki lah mulai paman doblas. Ngawur ah, iman jamino iki. Mas, waduh man, ya apa sampean iku dadak enak-enak anduk kene sampean. Apa iki anu, ya apa aku iki bapak e diun niku. Jalane, jalane. Mas, ngono ra dulur sampean. Ya, iya. Ono apa dhuwit? Duwek. Lah napa? Iki lho paman lho nek anakku kene kudu ah. bebek karo karuan man. Lho, ya. Iya. Nek bebek dikare-kare bebek. Penyakit biyen ku mati ya. Penyakit biyen ku mati. Apa sih? Eh, enggak ya, apa celanane paman digawe. Hah? Lho nek digawe nang konyo plok. Lah apa? Kok padumbal lho. Lho, bebekmu mengandung alkohol. bengong wis sering-sering kesembarang ya. Sapa iki lek ngomong telu nyar nyar gak karep. Aku wis terang-terang rek wis bicaranjang 1 tahun. Ah. Loh, iki tapi kok gandengan iki? Loh, tutur itu tuntun-tuntunan kok. Tutu aku to. Sopo? Ya, ayu mbak bojone. Tapi saranjang to. Iya. Bisa balik man, balik man. Iya, mak, iki kalau bebek kate porek iki lho. Wis terang-terangane ditadani situ meneh. Porek minggat minggah iku mbak aku ngampleng. Eh. Kak ranjangnya di las di situ. Oh, antemane lawar. Lawar ngantem. Sopo? Bojoku iku. Ngale gak lara ya awake kali balunge tok ngono. Oh, kulane angger malam Jumat ndelok tiju ah. Hmm. Iya. Iku ya wis. Ya apa pukulane? Lho. Makane paman kok heeh. Aku sampe wis wis wis wis. <laughs> Ya kae iso, kae iso mobil lek kancil mobil terus ya. Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. <laughs> Kok gak ono sadar situasi, Pak. <laughs> Bisa berarti lahir batin niku gak dipenuhi. Wong yeah. kan batine dipenuhi ya lahirnya dipenuhi ngono lho. Hmm. Wis ngene nyambut gawe tepak, perkara bebek dek, ayo ewang-ewang ngono. Iya. Ngomongi supaya ambek paman cek gak tega, balik-balik dicelak aku ae. Gak kurang-kurang ya aku. Iya, tapi Lah paman nek dicelak tambah nyengkre. Cek dicelak aku ndablek kok, Taman. Mung kero. Soale dhewekmu kan gak iso maca, gak iso nulis. Oh. Makane iki sampeyan oleh sapa? Termasuk baca huruf. Tahu kan tau. <laughs> Anu anak RT pula sing galengan teku. Iya ya. Anak RT lah. Nyurati aku. Tak balesi. Terus takon, Kang, apa sih kok nulis ae. tembangan oh. aku yang ngomong suni gitu tapi kau nulis balas si arah wedo eh, eh. sampai ngomong dari ini gendeng si nom itu iya itu tuh nyerah wedo iya kalau menit akan dano Oh, cok ngono kan itu. Eh, itu nggak ada yang wedo, nggak ada itu. Ciri ini bebek ya, sama lihat di celah kero. Loh, ciri ini bebek ini nggak ke? Apa ya? E? Meripati pedet, warna. Pasti nggak ada. Kak, mulung kero lek dicelatu. Penotek di di soki banyu wedang ya. Tetep bahasa di apa? Dibubuti mulune. <laughs> aku ngomong sampai kakar karuan. Hai, ndelok paman malah gregeten. Iki kenal aja pegawai aku, pegawaimu kenal sampai tini Bu. Iki pegawaiku, Dek. Oh. Nyar. Arek dibuk utang ngono lho. <laughs> Bagian apa iki? Ya bagian oh, bagian pengentekan. <laughs> Lho kene nyambut jaluke ya? Lho kene. Lho kekel iku opo ae sih pekerjaane kok sampe nggo pembantu sok meneh gemes iki. Ah saiki lah arek ando iku kadang-kadang ana sing ugal galan Ana aku sing nandangi sake telu e wong. Oh. Ya tapi nek kalon pegel iso kan ngepur iki. <laughs> kok ngepur wis biyen-biyen sih saiki enggak usah. <laughs> Wah, sok kekel ae. Gawe bodyguard. Yo iya sih. Iki kuat iki. Kuat. njupuk nang slamet. Lah aku iki nggawa to wong rong hina tak tangani jentuk kok. Oh. Tangane ya opo nek? Lho keranjang. Lah kaya keranjang. Iku gak tangan iku cak jenenge. Sampeyan. Ayo padha lho. Aku ya tolong ya opo bibikmu iku isane lunak pikire. Oh, digoyang uli. Digoyang uli lunak. Ya padha degrane. Wah oh, digoyang isane lunak. Ngomong sing temen aku niku. Bebe ku enak yo cek lunak. Diarat-arat terus dikeplekno. Eh? Astana ah, lho. Guyon-guyon man. Aja tetek sadar lho. Sadar pikire terus aku itu nek bisa ranjang pamane wong lanang sampai gak bener aku nih jarene kan. Lho, selalu emosi. Gak tegese aku nek mau seneng mbok wedo liya iku arane apa? Nelewe. Nelewe. Serong. Lah iya. Jalan serong, jalan serong kene gak wong kero. Ayo. <laughs> Ora luru. Wis luruh, luru. Kok wong lanang aja jero wong wedok aja jero. Aja rek. Cari nang ngumburi, engko kaman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono. Ya cuma ambek nek tak tinggal ku ambek anu tegese iring ngono musrik. Musik apa? musik musik oh tadi ono musik aku ngrengeng ono po oh sampe iso ngono biasa itu tak ora ora sih lah warung kekil kok sing ngrengeng yo bebek bebek bebek bebek oh, tak ora ora ya ono yo lebo yang ngono aku tak tinggal dhisik ya nanti man lho ya Iki kok budal kok. Bebekmu gak jatuh eh? rek. Lah yo kan jarek. Tapi jare bebek sing bal-balan. Lho kok iso bal-balan kok niku jek ngatur koyo ngene kadakan e. Eh? Kok iki kan garwa gare lombok aku ni. Wis mari tak omongno. Lombok saiki mek nggonku Biro. Rong ebu. <laughs> Bapak. apa? pentil. Kita tinggal sih. Ya, ya man, kamu ambil tak? Mang, onok karanya kucing loro. Cili-cili. Cis paman ini. Gak, tiba-tiba paman ini. Ya, enggak tuh main paman. Dikom gak keles, dipe gak garing. Nenai dapak no ibu. Paman ini, hmm. dihancup-hancup no ibu. Kok kalau kok peringisan kok ini sekolah ke gelang gak? Ya? Sekolah ke gelang? Dorong. Kok nang, nang papean? korong. Ya kula nikil. Nikil apa? Hah? Nikil apa? Bedet. <laughs> kon niku kate nyarakno aku ta. Apa? Bakul rujak kikil ngarep lho sedina oleh 6 juta. Iya, iringan niku sak triliun. Kon lho sewu gak oleh. Lho sing salah jok marani aku, peno dhewe sing salah. Salah e. Bentek karene ya, dunge kok peno go muleh. Karene go muleh dimanfaatno apa gak peno kerokot jeruk peno bogang kaya iki. Gak perkara kikil. Tulisan lho ngarep kleru. Apa? Rujak kokul ngono kok. <laughs> Wah, iki kanan bos muring-muring. Malah rene wong dadi plotho dikukul mangan. Sing ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo. Sopo sing gak ngerti, tapi meneh ben iku ning ngono nulis aja sembarangan arek. Sing terus sapa iku? Oh, iku gak nek rujak kukul gak sepiro ni sore iku. Apa iku? Es dengan iki. Sopo sing nulis iku? Iku dengkul tak dengan jarak. Oh, <laughs> mesinnya es degan ya. Nah, ngono. Es degan apa itu? Oh, dengan kawan-kawan. Kayak <laughs> banawi kan malian. tapi programnya bos. Yo, lain. Lain, lain. Uang rujakir kan bulat. Dulek kate di dole tangan. Mm -mm. Di sini tampah. tampah tangan. Kena kena ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas. Kate gak melok butuh duit aku kita <laughs> ya opo. sistem itu jadi remote control. Nah, remote control. Digitek. Digitek. Hmm, hmm. Apa? Gigimu. <laughs> Nek digitek itu sutradara. Oh, digitek sutradara. Jadi apa TST gitu? Digitek. Hmm. Iku gak pernah kayak tep baru. komputer dah. Oh, kena pramuji titipan kan iku. Lapir. <laughs> Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek di program terus komputer. Minta apa langsung dipetak hmm, ngono Iki tak petak jerit are. <laughs> Tak pecah jempolane. Arek wedo sing ngando tak petak jempolane. Tapi aku percaya. Heeh. Hmm. Iki kan campurnya. Eh, iki kancaku yang mrene. Ah. Hmm. Kate mangan. Kan nduk tuwo mari pak komputer iku. Kate jempol tak foto komputer ya, hmm. mencolok. Ya apa? Nggak ada mata nih. Luruh. <laughs> Gak apa sih lambe nih. pas pas loh. Hei. Ini uang betul mata kayak ngawur aja. Tuan tuanan ini. Tuan opo nggak lagi tuan. Kun. aku. Lo. Kamu tuh nggak letter sih kena borek. Aku rujak kok, rujak cengkir. <laughs> Itu rujak cengkir. Ini rujak apa sih? Cukur. Bisa payu. Aku sing pengenane ngompon samin banyane ngono lho. Ngompon samin. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan. Ben ben tuwung tuwung. Tuwung tuwung. Iki biasa. Rasa mau jange muntah-muntah kan lho. Dari kata gumoh kan lho. Apa? Kon iki yo iki acara tuwung tuwung. Yo nek aku njaluk tuwung. iki malah iki tisu iki. Ndi? Iki apa iki? Kalau iki tisu nek mari gelas. Sasang ora iki. <laughs> Lah heran tak apa malam sih jam kok iki. Ah, kok kan kancane mangan tisu para dijarno ayo. Eh? Ya kok iki tuwung. Tuwung-tuwung. Eh, program dhewe komputer e. Wes. Kon tuwung ambek lepek terus cukuk-cukukno dadu. Tak perlu nih. Eh, Beda dadu kopi yo. <laughs> aku tak bandem ta pokoknya Iki mengeling Mas Ramet, Ramet iku biyen protelan iku. Ngene. Anak kula arek iku kalah terus goblok ngono lho. Akhire niki gak soal maem. Lho, iki lho, ta aja khawatir Modern minta minta manis, minta asin ada komplit. Kok nek gawe bumbu iki isane cepet komputer. Ya apa no? di program ame iki bumbu langsung teko dhewe. Remot, remot langsung dadi bumbu. Iku lak adem. Lho, ban ku enggak bumbu dikumpul terus jelas. Panas. Anak Anak apa? Lah mangan bumbu lah kelas ada pande tak berengen takon niku. Lho tapi enak pegawe iki oh, kok Oh ya kok macem macam-macam biasa ngono. Nek njaluk es dengan. Iya. Iya. Ono es dengan. Eh, sampir ya no. Eh, seller, eh, seller. Seller mendemo dhisik, Dik. Jadi kapok iku wong mendemo. Es iku dicampur sawa iku aran es seller. Wis macam-macam seller iku wis tobro. Eh, campur, campur, campur. Campur apa? Sampah, sampah, sampah, sampah. Campur. Kok kok pembicara apa sih? Iya, aku juga kan corakanku. Sopo? Sopo jenenge kenal no? Corakan karo apa? Corakan. Juragan, juragan. Sapa ini kok banyak lagi? Ini kita buat gawe, sing dibayar banyolan. Apa rek? Lah kon salah sapa pesen banyol iku? ayo, Gunadi. Oh iya, biyen ku tali melok aku. Oh dibayar. Oh, melok yang ada di nemanu. Iki lho, aku di komen kantor lho. Iya. Aku nduk kantor ster yo. Ster apa? Kamu apa kan iku? Mangke gak iso ster duwe iku ster-ster bojomu. Nek eh, ngono seminggu kan gak apa-apa. Bojoku atem panas rek. Tak Cetar duwe. Lha dadi apa kan iku? Lho. Aku lek dadi pegawai ini kan. Lha apa? Ya awakmu ya. Awakmu iki. Sing kok apa, Dek? Iki nek gak kelakuan iki sami gak ngono sing kon sami. Aku awu-awu iki. Are ecer jagung ta awu-awu. Cak kon kok sapa re? Kon <laughs> kok sapa? Kan salah sama to ganteng anake gendeng. Kartol aku dewe, bujuri tini deh. Aku ini pegawai ini kono. Kau juga pegawai kau kono. Kau sing ganteng-ganteng itu gua kok. ana babi lho ya. Mangkane lho bocah. Dadi pegawe bagian apa benar? Ya, bagian eh, ngelayani ngelayani ngono. Ngelayani apa? Eh? Kene ora ana yo. Iso ragu Ngelayani menawa wong pegatan. Ya, apa nek yo ngadeni dadi kekel iki lho. Nek karyawan wis akeh, ndelok bodyguard kan ini ya. tapi kita enggak percaya tanpa surat perintah dari Kartopo. Itu kudu ngono carane. Kon enggak percaya. Prosedure ngono. Iki aku nggawa. Apa iku? Sabu tangan. Pocoknya papat lah. Ini juga keterangan kok Kartolo itu. Bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan, rujak kekil. Oh, ngono. Ah. Betul-betul sih. Saya tangan nih. Saya tangan nih. Ya. Lho iki Mas Mas wae, Mas. Kuwi napa bos? Bos Mas. Lho iya tak pagre kan Mas. Mas Mas Mas Mas oke oke. Oke oke. Oke Mas kok kek. Mas. Heeh. Saya tak tambahi ngono ta. <laughs> Jane. Lah kok geger? Lah cari kok Lah mangan lho, Bu. Gak bayar. Pak bayar sih wong ditagih karo kancane. Lho. Lah gak nurut mosok utang hari iku. Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno. Belum ta? Yang uncalno sing tebak lho. Apa? Nang brongkal lan yo kabeh. Oh maksudmu karyawan iku. Tak kok ngono nagih opo gak setor-setor rek. Lah bangkrut bo cilik ngene. Lah ku adi kok apa lho? Kok kono wayang kita, ta karepmu. Ngene lho. Kudu dak kekel kono wayang iki. Iku ndolek wong sing sangar. Lah sangar. Ya bengo taring awakmu luteng-lutengen. <laughs> lutin-lutin ya. Ngin, Bo. Lah iki nek bermasir yo gak kaya tembu nek putih. Wong nagih koyo ngono mesti nagih mangke. Malah gerik karo gereng ngono lho. Sing kon pangan iki kok. Heeh. Kikil kok. Iya. Kikile gajah. Sak mono lah nduk sampeyan gak sedeng ri. Ya gawe. Yo, sing podo sing. Ya wis. Hormati ya. Sepurane Mas. Wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong. Kon nagih yo ngono. Hari iki iku ngomong mbek gereng sok meneng ae. Arep nagih secara jurdil. Wah, dudur dil padha nopo. Yo jurdil. Iya kabeh kudu ngono programe. Nagih iku kudu sing gereng. Gereng, gak iso gereng. Hei, eh, mau nyor gak? Mau. Yo, mau ngono. aku kesurupan lho. Terus aku tak nake. nek aku iku banjur ndoleh tukang pukul iki aku gak. Alah alah masih ngono yang gembos saya kok. Iku antem nek kira-kira besi mbotot tukang pukul aku ono tukang pukul. Hmm. Iki apa mukul apa iki? Mukul watu. Lah butuh narik-narik soalnya ini. Iya. Kak ngegol tukang pukul terus ngepuk. Kak, kalau bener e. Supaya aku gak terlalu ruwet. Iya. percaya nong cari. Mana konco dia aku tutup tolong. Iya. Kurang awas sih. Nah, tapi aku percaya bisa pare. Percaya mau kok. Apa ya bagian apa? <laughs> Lantai. Kalau kita bagian Andri. Cari kak awas. Iki duduk taman kanak-kanak kene iki. Ngoco kuno. Kene warung bagian. Lah gak payu-payu aku ku. Bagian. Ayo. Lha iya. Kon niku lho iki warung riko dhisik. Apa? Iki nang iki ya pokoke ya. Wong ngecak bagian lagi. Iki warung iki bagian terus ya apa nih? Sing ngene. Nek bagian gampang, ngenteni nek telung dinane bebek mikir. Kok kok nagih kok badhean? Kok badhean kok tanggal kan kono iki gak tanggal. Kok gak Ya iki nek bojo e jerugo. Ya bojone dadi kaya ngene karo. Ya ya Mas yo Mas yo. Dite dite dite. Mas duwite dite. Tambah pitar teko dite ngono kuwi. Seminggu gak setor ayo. Iya. Hmm. Ya iki catetane. Lah iki pira apa ya setor pira? Ya pira iki. Lah catetane dodono. Lah iki pira kok iki dhuwit 2000. Kurang pira iku? Aturane ah, eh. akeh. Oh, jengkol. Iki syaraten gonang ril iki arek. Napa? Ya dipijeti. Ya tapi yang menteni sepur liwat lho. Wis kamu tuh kono kok menggo arek sepur. Ya kan iki 1000 terus iki guni iki 50. Dadi pira? Ya tapi 10 ya. Hmm. Lho kok aja Catatane gak sama ngono kok. Jangan sing satu jaket satu sepuluh. Iya, kamu tuh tukang tagi kok mencel kak. Kuwi tak jaket kok. Si damel saya kecil. Ya lah, kok. Ya lah, kok. Ya lah, kok. Ya lah, kok. Gila pegawai ini bener kok loh. Ini eh, eh, sekolah mana? Lek sih tambah lek saya ketiku sangat puluh lima. iki disuntik ora biyas karo mate. Ya ya ana masalah iki nyek kabeh jujur. Iki nek cepek, nek cepek ya kurang gombang ya. Kurang air. Gombang ae aku tak dalu Papa, aku lak bayaran tak kok. Apa-apa. Hmm, iki lho, iki duwe sak tapi karene iki kiri sak menika iki Kadi terus ora bisa nang. Pokoke kita tagi kon nang Jamal to, Jamal. Jamal kok ngori Jamal kok ndi? Wong sak kekil kok ngloyong Jamal. Tak delok perawatan ngalih mana. Ah, ah, ah, anu, iki catetane nek hmm. duwe pancene ono 100. 100. Jumlahe 110. Iki terus terang sing 20 iki trobus ini. Trobus. Terus bosku pancet itu. Ya mbek dicol gitu ku. <laughs> Gitu ku dor-doran ke teknis ya Mbak. Ya. ya. Main Main terus ae. Gedhe gak gedhe kok. Ya main dhewe jane kok Mas. Pokoknya lho ya. Heeh. Iki mang kurang pira? Ya kurang pira pun kayak pira. Nek ketemu 110. Kurang 40 lah. 40. Cuma sing 40 iki motor serang iki kok dhewe ya apa diolehna gelnya. Ah dipucuk. Lah nek ora kon kapan ora risan? kok aku, temen gak melok. Ya padha ta. Aku yo gak melok. Kok ngene iki dadi pegawe Ya sekarang petang pulo yo. Hmm, satu minggu lah. Kamu lho lek ngapik pegawe konco gedongan yang ngene, soro iki. Aku itu konco gedongan. Yo yo. Mulai sak ini gak tau digedhe mune bayiku biyen. Maksud e kon tau melok ngono kesenian lho gedhe-gedhe ngono. Kesenian gedhe. Hmm. Tapi sang setia iku apa? Dia <laughs> apa ketemu ngimpun ya. Yeah. Enggak, enggak perlu bandi. Ojo anu <laughs> Wis, calon anu Mas. Calon Mas bos. Bos. Yang kapan semayan kapan Meneh satu meneh? Satu minggu. Satu minggu ya. Satu minggu. Eh, kurang sekawan puluh sih. Oh, iya kurang sekawan puluh. Tandur nawes satu puluh. Satu puluh dino. Satu puluh. Masih sekawan puluh. Oh, Sekawan puluh. Sekawan Marjojo. Lah, wis pokoke telung dina ya kudu oh, bayar. Oh, bayar-bayar, Gus. Gak bayar tak tutup warung iki. Oh, tapi iku cukup wong loro gak usah ditambah. Heeh, eh, gak usah, gak usah. Iku udah dijal, Gus. Pokoke warung di gak bayar di produser. Ini eh, dijal, Gus. Ya dikepres barang ya. Sama ya aku njaluk kanggo bolong, Gus. Ya, kudu bolong-bolong supaya Rok kabeh. Oh, ana ana kelaras akeh. Aku saugalen tanpa ana kelaras barang. Arek rujak kikil kanggo umbul-umbul ku spanduk. Oh, spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho, ya. Kayak foto. Oh, oh. Yo gak apa-apa, ati digambar, digambar aja. Iya. Teh, yo digambar. Iki batin pe gambaren teh akeh jane. Lho gak apa-apa, cuma tamu aku, tamu aku. Tamu aku. Tamu aku. Supaya laris gambar lutung. Hmm. gambar gak dadi lutung teko temen. Tapi di sing kenal ya, kaya hmm. wong tuku gak keliru. Hmm. Ana wong jajar sampe gak payu pirang orang tahun ngono. Apa? Pandu kita keni. Soto India. Lho hmm. kok iso ngono? Nah, India kok di soto lah. Yo. Lah Soto yang jual India. Ya, mulane kok ngomong sukria ngono biyen. <laughs> Sukria. Terima kasih. Anu kok iki ana karene kekir. Iki dicoba. Ojo oh, dikekno, ojo oh, dikekno. Kon niku. Kalek ana karene tampekno safari ae. Sampai balungi kekek sedotan gitu. <laughs> Wis karo iku usahamu gegel-gegel karena enggak ngerti. Iya, iya, iya. Wis perpisahan ya, iki tak tutup kok. Tapi sing sing nang percaya iki aku. Iya, percaya. petang bolo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak aploke kon kok. Petang bolo kan saya kecil ya? Petang bolo. Jadi aku kon kayak dulu. Karena piro? Tadi saya kecil. Nambah mana? Kamu apa anggotanya? Iya tapi aku utang makne pian nonton. Iya. Polo pokoke nyaur iya. Ah, pian kene kono rokok bapakne selamat Lah ndak makku. <laughs> Lah tahu sing hati-hati ya? Oh iya. Kecil. Kecil kecil. ngono. Oh nari ku. Nari. Kecil. Adek, kakek. Terus ana nak kebo, kebo. Teko dong ngirik kecepet. <laughs> Kok iso koyo ngono? Eh, eh, iya, Mas. Iya, iya. Eh? Oh, tutup, tutup ya. Tutup. Lurus amu bapak tutup bapak obo enggak ngerti wong aku bosi kok. Urusan iku ngono. Ya, mulai mulai Mas tinggal. Monggo, monggo, Mas, monggo. Kesapare bak mingkat bandak. Penyakit itu, Ibu. Mas. saiki ae ditutup ae. Ora banyu. Karek sak dirantang. Lho gak mak gomole. Gomole. Lho saiki ae ditutup ae ora ngono. Alah saiki ae koyo ngono kok diteri lho. Ayo ayo. Ayo. ngenteni gak mulai-mulai lho. Ngeluyur nang biaya, wong iki. Lali omah, tanya apa? Eh. Hmm, gelok. Teko wete. Eh. Deham, dehem. Ada nih kendak aneh, eh. ya. Lah, apa nih gue, aku suka kaduan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang, cek, bener, waalaikumsalam. Tak nurun jasmani. Lah apa sih? Lah kok kok disingkat ae. Sampean iku repoti kok panjenengan repot dadi bojo sampean iku. Engko ana wong lunga disneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh. Lho. Wingi ku ati ku, kiai ini jahitun ini ku jenenge. Oh, kok iso jahitun ini? Lah ini lah jahitun ke jenenge. Jainun. Wong sampean niku kancane mbok kok. Lah sapa jenenge? Jainudin. Heh? Jainudin. Apa pacak pacak dicik ae kok. Ah, kan ya ngono ku nek wis. Heh ta. Sampean niku teko ndi ae, heh? Yo, bojone. Loh, ngene lho cak kancil ya. Sampean tak kandhani. Wong ku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku. Iki ngono ya. Apa? Sik mulai ngedak dijak kon ngaji. Lah kok sampean nang aku ngaji kok. Kata blaker atas sampean ya. Aku ro wis pokoke sampean ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus. Kon niku gak tau nangkon kon nangkon lem kok mesti nyeneni ya, Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani ya rewel. Dadi bojoku gak pantes kon niku. Lah dadi bojone apa pantes sih? Ya nang marus. <laughs> Lho, pancene iki aku geton dadi bojo sampean, pancene. Ah, dadi bojone anang ngono enak kira-kira. Hah, sampean nembo kok njaluk mangan, dikai mangan ya trewet. Wingi dikai sego gedang jare gak enak. Ya opo, Srek? Sampe nyegerange dikai gedang lho kon niku. Aja nemen aku niku mbok sing wajar menungso sakmene tuweke kon kae gedang lho ya opo kon niku Masalah njaluk rawon dikek rawon, gak gelem jare kirengen. Andi ndi rawon ku ya ireng rek. Wis turu aja mung urep. Ya sakare kuwi wong turu kate lapo. Ambekan iki iso dadi paru-paru. Ambekan aku iki blenek ndelok sampean niku. Rumah. Lah kok nyek-nyek nyek ya? Ana tikus bareng gak medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ora tekus lho. Dadi wong turu ae lho kok diteje sik saya sak sirku ah. Yo eh. tekus saiki ya. Ah. Tekus apa? Yo pokoknya paling yo tekus ndak sireng sing kluyuran. Eh, ya iya. Sini aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono dadi nyidek-nyidek. Ih kok tak gintes kono lambung. Oh, kok. Kon iki Nek ngene kon ginter Apa teni? Ajane aku wis maca mek ngene buku-buku iku. Alah, buku apa sing sampean maca? Apa? Apa? Ini apa batuke apa gulune sing iso merangsang? Lho apa airung kuwe? Apa airungku? Hah? Gaya yo tambah nyelatu. Ambekan gano gaya ne gaya gaya. rumangsane lho, ganteng gantengan ta? Eh, mbek wong lanang sing rada ngajeni, kok wong-wong iku kurang ngajeni apa aku nek? Eh, eh? Sampe eh. nek wis ajeni. Lembe to, Pak. Lho, lho. Oh, lah, iki aku kumpul surono suwe sih. Apa? Nun sewu Pak, kula mbet mlebet rekaman. Lho, lah alus ah. Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ngene iki kok kok oh, alus. Kok bedes iki. Sakir Ah, mamulo. sampean sing marah ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet dari cerewet. Duwe yo gak tau dikeki kok meneng ae. Pokoke wis tak kei tulisan tiap hari olse oh, ngono lho. Oh, sawo iku pira? Satu selawi. Ngawur ae, sawo satu selawi. Wong gantos ngomong kok. Moto. Wis 1500. Ngorot kok. Lah sampean gak gelem sabuan ya mlorot. Ambek anjagane opo Oh, kok sampean jagani apa? Aku jagani Jamal lah Man? Loh. Loh. Apa jeng wis? Kok wis wis iku rumah sama lha kok mlebu man. Oh tukang sampean njopo kok kemrangsang. Percuma. Bebekmu itu aku mbok yo eh mbok kon maca-maca koran delok entar. Tenan maca koran ku alik kabeh ngono kok. Suami, ah. biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis. Ah. Di teman, di teman. Di teman maca iki. Iku lho. Wong iki resepe masakan ini. Ah. Wong nek maca gak tau bener sampean iki lho kok iso ngomong suami istri harmonis. Tau tak sama nyayang aku, he? Tau, tak enggak? Hah? Apa nona tapi? Ah, Awak sih nyayang kau tak gendong tu pelak. Salah, mas yang ini yo. Eh, bayangan lawas, rek. Yo yo yo, yo injo. Halo, paman aku main dulu, sampai enggak tau, tau, ngarep. Loh, tentang gurih ini yo. Nek sampai enggak gitu tentang kalau men. Yo, jalan. Kau kok ngomong ngono tin, Bambang. Ya, paman iku lho nek ndelok sampean teko mburi lho pek mentok. Iya ta? Eh, iya ta, Cak? Banyak. <laughs> ala lho. paman iki jolno ae. Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kapate banter. Kene kok isih ana wong tuwa mbok ngono ngijolo ya apa lah kok iki gak aku dadi pamanmu nah. Lah tolong apa Allah tawa-tawa nang kono sapa. Nek kok gak seneng mbek paman aku lemang teke diganti ra. Iso. Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampe yo sing sabar. Sabar ya apa? Wis gak gelem iki. Kali gak gelem iki dagange kano. <laughs> Panjane kuntine aku mbek diajeng iki gak tau kek. Lho, lan delok-delok alo, wong pamanmu. Pamanmu kembo. Heh, pleramu apa? gak salah cuma apa kok? Lho, mung esuk kok. Semua kok? Semua kliwat ah? ta? Kok kowe esuk kok. Oh, iso dina semua. Dina semua terus nggowo sarung kok. Metu nang ndi? Ngetan ngono. Ah, ngeloyor iku lah. Wong iki tibane piro? Sampe iku apa lho? Temu mlekur aku mbek bojoku. Iki salah kowe. Kenapa piro? Salah. Mangkane. Mangkane. Kok dicari iki apa sih lho? Kelihatan. Temu trawi kok aja diterusno. Wis pegatan ae mari, tak? Ojo guyon, Kak. Lah jare kok lek diterusno. Wong wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Kamu gak kar karuan. Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae. Sampe duwe anak ta? Ya apa dadi kuali. Kok dadi kuali apa sih? Anak gak dadi kuali ta. sampean niku lho duwe anak ta lho ngene gak kene gak kene Kone tep noiku pamanmu, tep noi, anakmu iku, cekang riwu i. Ambe angkatnya e, lapo. Wale, ah, ah. dian cek wawo iku, e singki lu tau ketinggian. Kok tinggi ndi, ha? Tinggi ndi, ha? Kok nyedak aku tadi tinggal nyengkre ngono ala. Ini ae. Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, mergo gak ketemu trulekur. Iki bedesi. <laughs> Cara rumah tangga bedesi geger terus. Hewan ae, hewan kerah. Kok iso? Iki tak gakno, iki lho. Jak geger. Waduh, iki seneng. bebek lho, seneng aku iki lho. Iki ta. Iki mau diprogram arek-arek mu ya kikil tak gak ono rujai. Oke, kira diprogram ra. Bek, bek. aman iki lho, sak. Sampeyan aja wis gak wangane dhewe. Beneran ta, Man? Nek rujak biasa iku lho. Yo iki gak wangane, Mas. bongko bungkus iku bik saman. sampeyan. Entah. Yo, kusi, iki panganane masalah wis. Eh, mangan apa ae? Eh? Durung mari wis rong bungkus. Lah sing ditiru tetep. <laughs> Ah, ngono sampeyan Soale penggarane soro mang. bebek iku mangane mangane akeh gak apa-apa. Dadi cocok ya. Nambure mengkurep mangan kekil kan. Mangan kate dian disok ae. Gak arep tapi sak napa men tak dene kepengin lho kan mangan. Heh, pangan oh, ngono. Dengke lho lawang lho. Mencukur mbuk eh, kamar. Kok rada pedes rek rujak. Wah, enak Cocok ya? Sirek. Cocok. Enak sah. pendek Aku mari mangan kok awakku krasa panas, Rek. Lho, nyene iki. Wis kok kepedesan, Rek. Ya mbok kok gak enak ngene sih aku iki. Mosok lu jake kelon kecampuran kenal buat. Kok dicek Rek? Pamanmu mana ndi, Rek? Pamanmu mah lho iya nang ndi pamanmu? Paman iku tak delok kok melung. Mulai. Celun po, Rek, pamanmu, Rek. Ah, dengaren mulai. Aku sing bolo delok pamanmu iku lho. Lawange gak ditutup kok ingip-ingip kamar paman. Mang sampean celatu, saiki sampean golek. Lho, iku malah kembang-kembangannya. Ah. Ngono lho. Oh, aku ngono sakjane suwayang ambek ah, paman. Di paman culuk. Anu celuk. Culuk ya apa sih? Mohon. Cak. Tinggal tak cak nyedorin lho, Cak. Golek bebek. Bebek apa sih? Malah, malah. Lah, aku tenang ganti sarung, Mang. <laughs> Eh, Cak.

Ojo kiopo. Kada lho, kan ya. Eh, ojo mundi ya. Ada nang. Iki yo, iki yo, Dil. Apa? Aduh. Lapo? aku ngentekno kikil cici. Aku juga merangsang. Eh, jadi ngomong ngono lho ya. Kikil kikil kikil. Kan luru ngene. Pangan. Wah, ya. Doyan nak cak sampean cak. Mbokmu sik ora. Ojo mbokmu ono. Iki nek gak mesti meksa gak gelem nang. Tibake remeh yo Kurang-kurang tahun bekir ae. Dikolek nang ndi gak seru kene bapak karo kikil mah. di programnya apa sih ceritanya kayak gini? Lo, kok itu bungkel di kakaruan ya? Yo kak ngono re, on jenenge bojo, ku ya kudu sayang. Rinyo taca, akhir aja, rinyo cah, sama ini ku kok ngono sih? Eh, emang. Mangan kayak gini tambah hormon loh. Kok tambah hormon? Tadi sih. Eh. <laughs> Kok iya? Man man man, aja atus man. Iya man aja atus man. Ini wong loro iki ayo dideleng jero omah lawang dikancing. Lha apa? Ayo bebek mbek paman di dikeramasi. <laughs>